quick and snow show. Hai hai hai Lại một show nữa với Snow và Quick Chào Snow Mà sao hôm nay trông Snow có vẻ phởn trí thế nhỉ Đây hôm nào mà chẳng vui vẻ hớn hở Snow này vốn là người luôn biết tạo niềm vui cho chính mình mà có khi chỉ một đôi giày hàng hiệu vừa mới mua cũng mang đến cho ta một niềm vui nho nhỏ chứ hay thậm chí là chỉ cần mắng quýt thậm tệ là mà quýt kia không bật lại được thì tôi cũng đã vui rồi hay là hay là giả vờ thao thao bất tuyệt rồi nhón trộm cả nắm kẹo trên bàn của tôi cũng làm snow vui sướng đúng không bỏ cái tay ra khỏi đống kẹo tôi ngay à đấy chẳng may cố tình đấy chứ mà sao trông quýt lúc nào mặt mày cũng cầu như ông già ấy nhở kệ tôi tôi mà cũng hớn hở như Snow thì còn gọi gì là sự đa dạng sinh học trong cái studio này nữa chứ không phải vì tâm trạng quýt luôn không vui nên cái mặt quýt nó thế à hãy yêu đi Quyết ơi yêu vào à mặt Quyết nó cũng sáng bừng lên rồi căn phòng Quyết vẫn ở con đường Quyết đi hàng ngày cũng sẽ trở nên đẹp đẽ hơn nghe này Hà Nội hôm nay đẹp lạ thường, không phải đẹp vì hoa xưa nở rụng trắng đường, không phải đẹp vì gánh hàng hoa buổi sớm hay những quán cóc vì hè, mà vì hôm nay Hà Nội chào đón sinh nhật của em. Hôm nay là sinh nhật của em, anh được thấy nụ cười vui, thấy em bình yên, thấy bạn bè chúc mừng, thấy những buổi liên hoan nhỏ trên các trang web không để privacy của em cũng làm anh thấy vui rồi. Em à, có một điều mà anh vẫn không làm được cả trong lúc thức, huống chi là những giấc mơ, đó là không nhớ đến em nữa. Điều mà anh đã quyết tâm thực hiện từ rất lâu. Mỗi sáng thức dậy anh đều tự nhủ rằng hôm nay là một ngày công việc bộn bề và không có thời gian để nghĩ đến em đâu. Mỗi tối anh cũng tự nhủ rằng đêm nay mình sẽ ngủ ngon và trong giấc mơ không có hình bóng của em nữa. Thế đấy, nhưng như vậy có lẽ là chưa đủ và cần phải có thời gian. Trong mọi cuộc đấu tay đôi, lý trí thì luôn thất bại trước tình cảm, nhưng trên đường đua dài anh lại tin vào lý trí. Sinh nhật em, anh chẳng đủ dũng cảm để nói với em câu Happy Birthday. Anh cũng chẳng đủ tự tin để gặp và tặng quà cho em. Muốn lắm chứ một câu chúc đến em, muốn lắm chứ một bó hoa loa kèn cho cuối ngày sinh nhật. Nhưng anh sẽ không làm điều đó. Anh không muốn đóng thế cho người mà em đang mong đợi. Thời gian tới có lẽ cũng sẽ khó khăn với em. Thực tập, luận văn, tốt nghiệp, việc làm. Em hãy cố lên em nhé. Đừng bận tâm rằng có một người luôn quan tâm, dõi theo mong đợi ở nơi em và trong giấc mơ đêm qua cũng như nhiều giấc mơ khác của anh em đã nói rằng anh vẫn còn một cơ hội nhỏ quyết thấy đúng là tâm trạng khi yêu không ừ nhưng mà anh bạn này là đang yêu đơn phương ấy chứ tại vì anh ta chưa bày tỏ tình cảm nếu người ta từ chối thì sao thì sẽ không còn Hà Nội hôm nay đẹp lạ thường nữa. Anyway, cái đến hồi sau thì sẽ rõ. Còn hồi một đến đây kết thúc cùng với ca khúc dành tặng cho người ta, ca khúc Soul Sister của nhóm Train. Ký tên Nguyễn Thanh Trình, Technology Department của công ty cổ phần CMC số điện thoại 0976 520086. Nhiều lý đến địa chỉ linza1988a.yahoo.com 22 một buổi tối thứ bảy tốt lành có việc muốn nhờ cậy anh chị đây bạn em mới bảo vệ luận án tốt nghiệp cách đây hai hôm vậy là 4 năm học phút chốc vút bay thời gian trôi đi nhanh quá anh chị à vậy là bạn sắp ra trường còn em hích hích còn hai năm nữa em có hỏi bạn ấy là 4 năm một chặng đường nhìn lại cậu có hối tiếc điều gì không bạn ấy trả lời điều hối tiếc nhất là với cậu cảm ơn nhé vì tất cả Đọc xong tin nhắn này là em lập tức gửi mail này ngay cho anh chị. Nhờ anh chị gửi tới bạn Thanh Hoa số điện thoại 0977 628 993 Đẹp Công nghiệp Hà Nội ca khúc Go Yak của SG Wannabe với lời nhắn 7 <clears throat> năm được quen biết cậu quả là không hề ngắn Hãy thứ lỗi cho tớ vì tớ đã không nói gì với cậu Mình muốn làm thật nhiều, thật nhiều để thay vì nói thật nhiều Bởi vì tớ yêu cậu Hãy cố gắng đợi tớ hoa nhé Ký tên chàng tá điền hiền lành chăm chỉ Tên Tâm, sinh viên năm thứ tư Đại học Y Hà Nội 고작 할 수 있는 거라고 아무리 둘러봐도 찾아봐도 숨 쉬는 거 말고 없다 떨어지는 눈물도 맞지 못해 그냥 울어버린다 아이처럼 멈출 때까지도 온다 난 멀쩡한데 다친 데도 하나 없고 상처 하나도 없어 그런 난왜 자꾸만 아파 숨 쉴 때마다 아파 별거 아니겠지 해도 어제보다 더 아파 난 그저 너만 못 보는데 난 그대로인데 혼자 할수 있는 건 지워질 그날까지 기다리고 또 기다리는 것 뿐이야 난 멀쩡한데 매일 아침도 잘 먹고 늘 하던 일도 하고 소소한 나를 견디는데 다 이상하대 내가 많이 아파 보인다고 안 좋은 일이냐고 난 그저 너만 못 보는데 난 그대로 나 소리쳐봐도 소리쳐봐도 dài dài mà tôi gửi để đây đâu không? À, cái bức thư có khoai lang nướng với cả xôi xiếc gì đó đúng không? cả một bức thư tình của người ta lãng mạn như thế mà chỉ nhớ mỗi khoai lang với xôi là sao? Bao giờ thì Quyết mới chịu từ bỏ cái tâm hồn ăn uống để nhường chỗ cho tâm hồn yêu đương đây hả? Chừng nào mà tôi còn là bạn của Sino. Thế Quyết nói thế nghĩa là Quyết đổ tại vì tôi mà Quyết trở nên tham ăn hay là vì tôi mà Quyết không chịu yêu ai hả? Cả hai. Có phải vì tôi là hình tượng quá đẹp nên Quyết sợ không tìm được ai đúng không? Đúng 50%. Snow đúng là hình tượng nhưng không phải là đẹp mà là ngược lại được đấy, đó là cách mà Quyết Quyết trả ơn tôi sau khi ăn gần hết cả một cái bánh mì hả? Sao tình bạn của tôi với Snow lại đong đo đếm bằng bánh mì hay sao? Thế Quyết không nghe người ta nói là có thực với vực được tình bạn à? Anyway, Quyết đọc bức thư này đi, đọc xong đây cho ăn nốt một cái đuôi bánh mì. Ok, email gửi từ địa chỉ angel.cry.trần.hà.anh@gmail.com. anh Vội vã nhớ rồi vội vã quên, ngày mai là sinh nhật anh, chợt khẽ mỉm cười, Đôi lúc em chợt nhớ những kỷ niệm, những con đường trong khuôn viên sư phạm mình đi dạo cùng nhau, những bước chân trong khu nhà Việt Pháp và cả đêm hai đứa đi bộ bên nhau từ sân Mỹ Đình ra cầu Giấy, cầu Yên Hòa, ngồi trên thảm cỏ lắng nghe bản thầm thì của đêm qua tiếng vo ve của những con muỗi mà với một người như em thì 24 giờ đều là đôi lúc. Trệt khẽ mỉm cười, em đã mỉm cười vô thức mỗi khi hình ảnh anh hiện lại trong tâm trí. Nụ cười ấy, cái trao mày ấy và cả khuôn mặt nhăn nhúm anh cố tạo để mua nụ cười của em trên những tuyến xe buýt chúng ta đi. Trệt khẽ mỉm cười, em thật nhớ vị khoai lang luộc, không ra luộc, không ra nướng. Anh đã vội vã mua và mang đến cho em chỉ vì dòng tin nhắn. Tự dưng mình thèm khoai lang quá, tú ơi. 22 giờ đêm hôm ấy, chợt khẽ mỉm cười, em nhớ cái cảm giác đó. Buổi sáng nhận được tin nhắn của anh đi học chưa? Em vội vã xuống, anh đứng đó nở một nụ cười, rồi đưa lên bọc xôi đang giấu phía sau. Em nhìn anh, bật cười, trông anh ngu nghê tội nghiệp, đến là đáng yêu. chợt khẽ mỉm cười, em nhớ mình đã khóc khi phát hiện ra cuộc đối thoại bằng tin nhắn của hai người, Dung và anh. Phải, em đã khóc, khóc khi biết anh uống rượu, khóc khi biết anh thật ngốc. Ừ, ngốc lắm anh biết không một chàng trai thích một người con gái chưa tỏ tình thì đã nghĩ người ta yêu ai đó rồi mà buồn mà tìm đến rượu Trời khẽ mỉm cười khi nghĩ đến đêm Noel vừa rồi, đêm Noel đầu tiên của hai đứa. Em nằm viện với mẹ, bỏ anh một mình lang thang, bắt anh đi bộ từ nghĩa trang nghĩa đô đi khắp nơi, tìm các nhà thờ để sau đó em ra Hà Nội, anh sẽ đưa em đi. Mình đón Noel bù, nhưng rồi điều đó lại không thực hiện được chợt khẽ mỉm cười khi nghĩ đến Valentine vừa rồi. Valentine đầu tiên của hai đứa hẹn gặp nhau ở trung chuyển cầu giấy, ngồi đợi xe buýt, rồi em về bỏ lại anh. Sau đó là những dòng tin nhắn cãi vã trẻ con và hộp sô cô la anh phải tự mình ăn, còn em thì chưa kịp nhìn thấy nó. Chợt khẽ mỉm cười khi đọc lại những dòng tin nhắn. Từ giờ đến mình không ngủ nữa, dành thời gian cho việc học ngày, xong qua chỗ cậu, ngồi chờ cậu về. Nếu được sinh ra lần nữa, anh vẫn sẽ chọn con đường anh đã đi và sẽ cho em là tình yêu duy nhất của cuộc đời anh và chợt khóc lúc này đây nhờ anh chị gửi tới người ấy của em ca khúc Kiss Me của Sixpence None the Riches Happy Birthday to You. Các bạn hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick and Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900571526 chọn nhánh số 2 và làm theo hướng dẫn. Xin nhắc lại, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi 8768 hoặc gọi đến số 1900 571 526, chọn nhanh số 2 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn QNS Club. Email gửi từ địa chỉ hương thơm mùa xuân 91 a yahoo.com. Anh Quyết và chị Snow thân, em đang buồn lắm anh chị à. Chuyện là em có thích một người và người đó học cùng lớp với em, nhưng người đó không biết, chỉ là tình cảm đơn phương từ em mà thôi. Em có viết một lá thư và để trong mail nhưng không dám gửi cho người đó rồi vô tình bạn em đọc được lá thư ấy và nói cho một vài người bạn trong lớp rằng em thích người đó và hình như người đó đã nghe được và bây giờ người đó tránh mặt em. Em cứ tưởng rằng nhờ việc này mà người đó biết tình cảm của mình, nhưng không, kết quả tồi tệ hơn em nghĩ. Em buồn lắm, ước gì em không viết lá thư đó, ước gì bạn em không đọc được thì chắc bây giờ bọn em vẫn bình thường, vẫn có thể đối mặt với nhau. Nhưng chuyện đó đã xảy ra rồi. Em muốn nhờ chương trình gửi đến người đó bài hát Someone Like You của Adele với lời xin lỗi chân thành mình xin lỗi cư cư nha mình đã làm cư cư khó xử rồi nhưng nếu cư cư không thể chấp nhận tình cảm của mình thì có thể vẫn xem mình là bạn được không đừng có tránh mặt mình nữa có lẽ điều này khó vì mình học cùng lớp với nhau nên mong cư cư hãy giúp mình được không cảm ơn anh chị nhiều that you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. shy. Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mountains day. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. nothing compares, no worries or cares. Regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bitter? bạn thân mến, để nghe lại chương trình Quick and Snow Show được phát trên sóng VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526, chọn nhánh số 2 và làm theo hướng dẫn, hoặc truy cập website qns.vn. Email của Vân Huy cna@yahoo.com.vn. Tôi luôn mơ một tình yêu thật đẹp, một cuộc sống thật vui vẻ và hạnh phúc. Cơ hội đã đến khi tôi bắt đầu đi ôn thi lại ở Quy Nhơn. Tôi đã gặp được một cô gái như mình mong đợi, làm quen và rồi đã đem lòng yêu thương. Nhưng không được bao lâu, tôi phải vào Đồng Nai để theo học. Khi đó tôi rất buồn và cả cô ấy cũng vậy. Nhưng rồi chúng tôi vẫn quyết tâm giữ gìn lấy tình yêu cho đến nay đã được 2 năm, 2 tháng và 24 ngày. Tôi và cô ấy cách nhau gần 700 cây số, một đoạn đường dài thật dài nếu phải đếm bằng bước chân. Còn có một khoảng cách mà chúng tôi cũng không thể đo đếm được, đó là gia đình tôi và gia đình cô ấy theo hai tôn giáo gốc khác nhau. Đã rất nhiều lần chúng tôi đã khóc khi ngồi bên nhau và nghĩ về một tương lai u ám nào đó, nhưng những điều này không ngăn được chúng tôi đến với nhau. Đều đặn mỗi tháng một lần tôi xuống Quy Nhơn thăm cô ấy. Mỗi lần chúng tôi gặp nhau, tình yêu của chúng tôi ngày thêm bền chặt và quãng đường mà tôi đã vượt qua làm tôi cảm thấy ngày càng thêm yêu và cảm thấy mình thật hạnh phúc tình yêu của tôi khi đó lớn lắm có những lúc đi về một xu trong túi tôi cũng không còn nhưng thấy lòng vẫn thật hạnh phúc tôi đã vẽ ra cả một tương lai thật đẹp cho chính mình và người ấy nữa trong những lần đi như vậy có lần nào đó cô ấy đã hỏi tôi biết bao giờ mới hết cảnh xuống rồi lại đi như thế này tôi chỉ biết ôm cô ấy vào lòng mà an ủi nhưng chính tôi cũng không cầm được nước mắt Lúc đó tôi lại có một suy nghĩ thật điên rồ. Tôi ước có một ai đó yêu cô ấy hơn tôi, làm cho cô ấy hạnh phúc hơn tôi. Nhưng giờ đây, tất cả những khó khăn mà chúng tôi đã vượt qua để đến với nhau đã không còn ý nghĩa gì nữa. Vì quá yêu mà tôi đã nảy sinh ghen tuông, vị kỳ Chỉ vì chúng tôi ở xa nhau mà tôi sợ mất cô ấy. Mọi thứ đã làm cô ấy quá mệt mỏi và muốn dừng lại dù tôi đã cố níu kéo. Giờ đây tôi như gục ngã trên con đường mà tôi đang bước. Tôi rất hối hận vì đã ứng xử như một đứa trẻ con vậy. Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước rằng mình có thêm một cơ hội nữa để sửa sai, sẽ làm hết sức mình và suy nghĩ thật chín chắn và để yêu cô ấy nhiều hơn nữa. Tôi sẽ không để khi xa cô ấy rồi, tôi mới biết tôi cần đến nhường nào. Ở nơi đây, tôi vẫn luôn mong rằng cô ấy thật vui vẻ và hạnh phúc bước trên con đường cô ấy đã chọn. Anh chị thân, đó là những tâm sự buồn của cậu bạn em khi vừa mới chia tay bạn gái mà em vô tình đọc được. Xin mạn phép được chia sẻ trên sóng để hy vọng ở một nơi đâu đó người bạn gái kia sẽ nghe được và hiểu cho nỗi lòng của cậu ấy. Dù có lẽ đã chẳng còn níu kéo được gì nữa. Tôi biết rằng cậu sẽ không trách tôi phải không, người anh em. nhờ chương trình phát tặng ca khúc Better Man của Robbie Williams trình bày gửi tới người bạn của tôi và những chàng trai cũng đang trong hoàn cảnh tương tự như bạn tôi với lời chia sẻ chân thành. Mong bạn sẽ quên được tình yêu buồn, nhìn về nơi phía xa con đường để thấy ánh bình minh. Nam Nhi mà, hãy mạnh mẽ lên, hãy dũng cảm lên bạn nhé. Tell someone to love me. need to rest in arms. Keep me safe from harm and pouring rain. Give me endless summer. Lord, I feel the cold. Feel I'm getting old before my time. As my soul heals the shame, I will grow old through this pain Lord, I'm doing all I can To be a better man Go easy on my conscience Cause it's not my fault I know I've been told to take the blame Rest assured my angel my tears Walk me out of here I'm in pain As my soul heals the shame I will grow through this pain Lord, I'm doing all I can To be a better man Love is all around. Love is all around. I know fallen on stony ground, but love is all around. Tell someone to love me. I need to rest in arms. Keep me safe from harm from pouring rain of summer Lord, I feel the cold I feel I'm getting old Before my time As my soul heals the shame I will grow through this pain Lord, I'm doing be a better man. Các bạn thân mến, để nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn nhánh số 2 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. email của hương mùa hè gạch dưới 277a.yahoo.com.vn. Một ngày đi chơi loanh quanh Hà Nội, ngồi trên xe bus 31 đi qua những con phố cổ, lòng nó lại thấy nao nao. Nao nao, có phải vì một người con trai Hà Nội đã từng yêu nó mà đến giờ nó lại đang thầm nhớ nhung, yêu thương cái thành phố này? Hay vì một cái gì đó rất riêng của Hà Nội khiến ai cũng phải rung động trước những cái thứ rất riêng mà chỉ nơi này mới có? Có lẽ nó yêu người con trai đó và cả Hà Nội nữa rồi. Nơi đây có những con phố cổ nhỏ hẹp chẳng chịt với những gánh hàng rong, những tiếng giao đêm, tiếng len keng của những cô lao công đi thu gom rác, những quán vỉa hè, những nét cổ xưa và những con người thân thiện. Hà Nội với những gì hiện đại nữa, những ồn ào náo nhiệt cùng cả tắc đường khói bụi. Nhưng đâu đó ta vẫn tìm được những góc nhỏ thật sự yên bình và nơi Hà Thành ấy có người con trai nó đang yêu, đã yêu nó nhưng tất cả đều đã thành dị vãng. Anh chị thân, anh chị có play giúp nó là em ca khúc Vanilla Twilight của Out City gửi đến người ấy, hiện là sinh viên K46 học viện tài chính. Cảm ơn anh chị rất nhiều. I'll doze off safe and soundly, but I'll miss your arms around me. I'd send a postcard to you, dear, cause I wish you were here. turn light blue, but it's not the same without you. Because it takes two to whisper quietly. The silence isn't so bad till I look at my hands and feel sad. Cause the spaces between my fingers are right where yours fit perfectly. I'll find repose in new ways, though I haven't slept in two days. Cause cold nostalgia chills. in vanilla twilight. I'll sit on the front porch all night, wasting. Các bạn hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick and Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 2 và làm theo hướng dẫn. Xin nhắc lại, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi 8768 hoặc gọi đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 2 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn QNS Club. Thư của bạn Hoàn52CLC xd a gmail.com Sáng nay em đang mắt nhắm mắt mở, lười chưa muốn dậy như thường lệ, lên Facebook đọc tí chuyện cho tỉnh táo, chợt thấy thằng bạn thân identify mình vào nốt của nó, đọc bài của nó em tình ngủ hẳn, không thiếu phần ngạc nhiên, tự hỏi mình, chơi, đây có phải là thằng bạn thân của mình viết hay không nhỉ? Có phải là nó không? Nó vốn là thằng lúc nào cũng cười nhăn nhở, chém gió thì khỏi phải nói. Có khi nào lại thổ lộ tâm tình với bạn bè thế này đâu? Chứ đừng nói là viết nốt cho lên hẳn Facebook nha, công khai luôn. Em hỏi ra mới biết cu cậu cố nói với cô bé kia nhiều lần nhưng không làm được. Hmm, nhát gái giống anh Quyết mà nên bức xúc quá đăng bài lên với hy vọng là biết đâu em nó đọc được và hiểu cho tình cảm của nó ai bảo là Quyết này nhát gái nhỉ chẳng qua là là, là quýt kém tự tin đúng không không tôi vốn rất tự tin chẳng qua là chẳng là... qua là Quyết toàn bị từ chối nên đâm ra mất tự tin đúng không này sao snow cứ lợi dụng để dìm tôi nhỉ chẳng qua là snow thì tôi hững hờ với snow nên snow cố tình khích tôi đúng không này tôi chẳng thừa thời gian như thế đâu nhưng bạn Quyết thân mến ạ tôi thà ngồi đọc thư còn hơn là làm một công việc vô lý và vô bổ như Quyết vừa nói đọc tiếp thư nha bạn em là Bình, sinh viên xây dựng, K52 ban kỹ sư chất lượng cao, đẹp trai, học giỏi, hóm hình và nhát gái. Đã bao lần bọn em động viên đi thẳng tới nhà gặp em nó, cho ra ngô ra khoai luôn, nhưng cậu cứ gặp em nó là quên hết những gì phải nói, lại tự đưa mình vào thế bí chứ. Khổ thân bạn em quá anh chị à. Anh bạn này có nhiều điểm giống Quyết phết đấy. Kỹ sư chất lượng cao, đẹp trai nhá, học giỏi nhá, hóm hình nhá mỗi tội là Quyết này không nhát gái thôi ô đẹp trai gần nửa thế kỷ qua Quyết không bao giờ soi gương à thôi dẹp ra để tôi đập nốt này Đến đây em cũng muốn thể hiện tí bức xúc cho anh em xây dựng luôn. Vì làm Mr. Longley lâu rồi, phải cải thiện thôi anh quyết nhở. Vốn là sinh viên xây dựng, theo như thiên hạ vẫn đồn thổi là đa tình, phá phách nên các bạn nữ rất chi là dè chừng. Nhưng thực ra theo em nghĩ thì cái đó không đúng. Với lại theo quan sát của các anh em xây dựng thì các bạn nam trường nào cũng nghịch ngợm cả, nhưng chỉ là các bạn xây dựng thô hơn, cái gì cũng đi kể nên thành ra mang tiếng xấu thôi. Chứ thực ra các bạn xây dựng tốt lắm ạ. Đấy có rất nhiều bài thơ rất hay, nổi tiếng của dân xây dựng thơ tình xây dựng mà chắc hẳn mọi người cũng đã từng nghe qua mà chắc là các bạn nam trường khác không hề có. Trai xây dựng đắm mình trong vôi vữa, lấy bức tường làm điểm tựa của tình yêu. Sau đây là tâm sự của bạn em với nỗi lòng da diết muốn người con gái trong mơ thấu hiểu. Em mong anh chị phát bài này giúp bạn em giải tỏa được tâm sự và biết đâu cũng sẽ giúp cho hai người có một tình yêu đẹp. mình quen nhau thật tình cờ phải không dung nếu như bình không tham gia cuộc thi đó nếu như không phải là dung mà là một người khác cầm bảng của đội tuyển olympic vật lý trường đại học xây dựng nếu như và nếu như thế rồi sự nhút nhát cũng không thể ngăn cản được bình nữa chủ động hỏi tên dung rồi xin số điện thoại gọi điện, nhắn tin. Lúc đó mọi thứ diễn ra làm Bình có cảm giác mình đang là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Nhưng cũng từ đó Bình hiểu rằng Bình đã yêu Dung, nhưng tình yêu chỉ có một vế mà người ta hay gọi là yêu đơn phương thì phải. Trước đó Bình chưa bao giờ tin vào kiểu tình yêu xét đánh, cứ thấy bạn bè bàn tới chủ đề này là Bình nghĩ bọn này xén lắm. Ai ngờ ghét của nào trời trao của ấy mất rồi. Thế rồi những buổi đi chơi cùng nhau, nói chuyện cùng nhau, sao mà trôi đi nhanh thế? Bình chưa kịp cảm nhận thì nó đã vụt qua tại sao đi chơi dung thật là vui vẻ chúng ta có thể nói chuyện mà không ngần ngại không do dự mỗi ngày trôi đi sẽ là thật dài khi không được gặp dung cái cảm giác yêu đơn phương thật là khó chịu thế rồi mình tự nhủ phải tự tạo cho mình một lịch làm việc dày đặc để quên đi nhưng mọi cố gắng đều vô ích bình vẫn nhắn tin vẫn đợi chờ tin nhắn của dung mặc dù biết là cái tin nhắn kia chẳng mấy khi được đáp lại hôm đấy dung nói bình đừng để ý tới dung nữa câu nói ấy khiến trái tim bình tan vỡ đau lắm nhưng dù sao bình cũng đã chấp nhận Ừ thì Bình sẽ cố gắng làm theo ý Dung, còn có thể thực hiện được hay không thì Bình chưa thể khẳng định được Dung à. Anh chị thân, mong anh chị gửi giúp em tới cô ấy ở địa chỉ Mai Dung có nickname là Holian, gạch dưới mết, ca khúc My Heart Is Beating của Kay Will với lời nhắn. Dung à, Bình đã cố gắng, cố gắng và sẽ cố gắng gạt Dung ra khỏi tâm trí Bình, nhưng Bình không làm được. Dù sao đi chăng nữa thì Dung vẫn là một kỷ niệm trong cuộc đời Bình, một sự nhói đau khôn tả trong trái tim. Dung à, Bình yêu Dung nhiều lắm More than I can say. 너만 보면 하고 싶은 말 너무 소중해 아껴두려고 참고 또 참는 말할 수 있어 행복한 그말 발음조차 달콤한 그말 멋지게 내게 해주고 싶은 그말 너를 사랑해 사랑해 사랑한다 한 번 두 번에 나도 웃게 하는 말 mến, để nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn nhánh số 2 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. Email của Thành Phạm 080985a@yahoo.com. Hà Nội buồn quá. 1 2 3 ngày nay mưa và gió mùa về lạnh quá. Cuối tháng 3 rồi mà sao vẫn lạnh thế em nhỉ? Ngồi buồn ngắm mưa anh nhớ em vô vàng Ngày từng ngày anh chờ mong tin nhắn của em, chờ mong điện thoại của em. Nhờ anh làm giúp em một việc gì đó để anh được nghe tiếng giọng nói của em, để anh được nhìn thấy em mà anh chờ hoài không thấy. Anh thật là khờ nhỉ, em chẳng gọi điện chẳng nhắn tin cho anh đâu, em xa anh mãi rồi và sẽ chẳng bao giờ em có thể gọi điện và nhắn tin cho anh nữa. Thế mà anh vẫn đợi, vẫn chờ, đợi chờ trong vô vọng. Anh ngốc quá nhỉ. Anh nhớ em rất nhiều bé còi ơi nhiều khi cầm điện thoại trên tay bấm số 9, số 9 là cửu là mãi mãi. Anh muốn em mãi mãi ở bên cạnh anh nên anh chọn để gọi nhanh cho em. Nhưng nhưng anh không dám gọi cho em vì anh biết có gọi em cũng đâu có muốn nghe điện thoại của anh nữa. Anh không dám gọi vì một điều rằng nếu cứ gọi cho em, anh sẽ lại càng nhớ em nhiều hơn và sẽ lại buồn hơn. Anh tắt máy và lại chìm vào không gian buồn tênh trong căn phòng quạnh hiu. Anh muốn thét lên xé tan màn đêm. Một lần nữa nước mắt anh lại rơi và anh lại ngồi ngẩn ngơ nhớ về em. Anh nhớ em rất nhiều, con tim mong chờ một con tim. Rất mong anh Quick và chị Snow gửi cho em những dòng tâm sự này tới pé còi ở số điện thoại 01683 579961 cùng với ca khúc Greenfield của The Brothers Four. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Once there were green fields kissed by the sun. Once there were valleys where rivers used to run. Once there were blue skies with white clouds high above. Once they were part of an everlasting love. We were the lovers who strolled through green fields. Green fields are gone now, parched by the sun, gone from the valleys where rivers used to run, gone with cold wind that swept into my heart, gone with the lovers who let their dreams depart. Where are the green fields that we used to roam? make you run away. How can I keep searching when dark clouds hide the day? I only know there's nothing here for me, nothing in this wide world left for me to see. But I'll keep on waiting till you return. I'll keep on waiting until the day you learn. You can't be happy while your heart's on the road. You can't be happy until you bring it home. Home to the green fields and me once again. Này Snow, ừ? nếu hai chúng ta cũng trở thành hai nhân vật trong truyện cổ tích thì theo Snow đó sẽ là hai nhân vật nào? Người đẹp là Snow và Quick là con thú. À nhưng mà không được vì chuyện này người đẹp là đi yêu con thú chứ. <laughs> Thình vi. tóm lại là Snow sẽ là nhân vật nào đây? Uhm, Snow là nhân vật nào nhỉ? Có nhân vật cổ tích nào là công chúa nhưng mà lại sai toàn hàng hiệu không? Rồi, tính cách thì như phù thủy, đòi làm công chúa đã là quá quát lắm rồi, còn đòi làm công chúa mặc toàn hàng hiệu. Cổ tích thì lấy đâu ra hàng hiệu? cỡ Snow ấy thì may ra là một công chúa ếch là may lắm rồi chứ cố lắm rồi. này tôi mà thế thì quyết là hoàng tử cóc à à mà lúc nãy có cái thư hoàng tử cóc gì đấy để đâu nhỉ đây đọc đi Hà Nội 1 giờ 28 phút sáng đêm đã buông xuống từ rất lâu ngoài trời tí tách tiếng mưa rơi cùng gió lạnh em vẫn ngồi đây nghe tiếng mưa rơi và viết cho anh chị những dòng này với hy vọng là anh chị sẽ đọc được những dòng tâm sự của em và những dòng tâm sự của em gửi đến cho một người người mà em đã quen để rồi làm em bị cảm lạnh. Mùng 8 tháng 3 vừa rồi em muốn rủ cô ấy đi chơi nhưng em không dám vì vừa mới quen mà. Cả ngày hôm đó em chỉ có ở trường rồi về nhà rồi lại một mình đạp xe loang quang để nhâm nhi cái cảm giác của một kẻ cô đơn. Nhìn những cặp tình nhân đi với nhau em lại nghĩ đến cô ấy và lại nghĩ đến mình. 24 tuổi chắc đủ già để bắt đầu một mối tình rồi. Lúc em viết email này là em cảm thấy nhớ cô ấy, nhớ lắm. Có những đêm không ngủ được cũng chỉ biết gửi một tin nhắn cho vơi đi nỗi nhớ mà thôi. Em nhờ anh chị gửi ca khúc Every Day I Love You của Boyzone tới cô ấy là Đào Thị Hằng lớp K43D6, khoa kế toán kiểm toán, Đại học Thương mại Hà Nội với lời nhắn: Hằng à, em là công chúa được sống trong nhung lụa từ bé, ít va chạm với cuộc đời, còn anh chỉ là hoàng tử cóc, mọi thứ đều trái ngược với em. Nhưng anh vẫn hy vọng ngày nào đó anh và em bước đi trên một con đường, con đường chỉ có hai ta, để anh có thể quan tâm chăm sóc cho em được nhiều hơn. Giờ đây trái tim anh đã khắc tên em, và một lúc nào đó em sẽ hiểu cho tình cảm của anh ký tên ta biên 2510 a gmail.com em tên là biên ở khoa điện tử viễn thông đại học công nghệ quốc gia hà nội bạn hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick and Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 2 và làm theo hướng dẫn. Xin nhắc lại, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn QS gửi 8768 hoặc gọi đến số 1900 571 526, chọn nhanh số 2 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn QNS Club. Quick and Snow Show